kako smo najavili, nešto što je možda nametnuti problem, a mnogi ga ističu svim medijima kao problem, jeste upravo to što na našim ulicama imamo zaista sijaset, a što neko bi rekao čopora pasa lutalica, i što se sve to tako zbiva kako se zbiva, nikada niko se ozbiljno nije bavio tom problematikom moje današnje gošća je neko ko čak šestoro pasa ima u svojoj kući, ona i gaji, pomaže, bori se za njih toke godine, 17 godina, kako nam je istakla i pre ove emisije, naša gošća je gospođa Danica Drobac, neko koji te kako poznaje ovu tematiku, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pa evo da krenemo od toga, jesu li, jesu li psilutalice problem ili ne? Pa prvo ovako da vam kažem jednu stvar. Ja sam, samo bih još dodala da sam predsednik udruženja koje postoji 9 godina, koje je uredno registrovano po ovom zakonu, to je Evropska inicijativa 17 i koja je jedino udruženje u kom smislu jedino koje se stvarno samo bavi uličnim psima Beograda i koja ima par stotina svojih, da kažem, pasa čipovanih eh, na našu organizaciju i drugih. E sad, da vam kažem nešto, ovo sve što ću reći je čista jeres. Mislim, znate kako, E, čovjek se rađa sa strahom od nepoznatog. Znači, prema tome, što se neko ne bi bojao psa, jel? Dalje, mi imamo ovde već od 2000. godine jednu zaista hajku, ja sam čak u jednom saopštenju našem napisala, to se može naći na našem blogu, da se zaista vodi specijalan rat protiv pasa. To prosto ima elemenata, ljudima se ispira mozak, psi se satanizuju i ljudi se indoktriniraju. Tako da smo došli u situaciju da se svi bave psima. Ok, ajmo ovako, znači, prvo taj pas nije kriv za sudbinu koja ga je zadesila, ali tako? Znači, ono što uporno ja i mi pričamo, a to je da više ne može niko da se švercuje sa tim sime, da ih eksploatiše uvek za neke svoje ciljeve, već jednostavno neko treba zaista, posebno oni koji su dobrovoljno pristali i primaju platu da se time bave, znači oni moraju da se uhvate u koštac sa ljudima. Ljudima koji to prave. Znači sve što pas neki uradi, bilo kada, bilo gde, bilo kome, verujte mi da background njegov priča je tamo neki čovjek koji naravno nikada za to nije odgovarao. E sad, što se tiče Beograda, znate kako, to je dobrim delom malo sukob grada i sela. Znači, ljudi koji su, da kažem, urbani, koji stvarno ovde su i rođeni, u principu nemaju problem sa tim psima, navikli su. Recimo jedna moja komšinica kaže da je, kad je bombardovan Beograd bio naravno u drugom svetskom ratu, tako da je posljednju koru hleba su delili sa tadašnjim beogradskim sim. Ali je zanimljivo da ovde jako puno ljudi je došlo iz drugih sredina, ruralnih, i naravno to je to vaspitanje uvreženo u Srbiji, da uh, e, na jednom mestu treba da budu ljudi, a na nekom drugom e, životinje, uključujući i psa, znači to ne može da se deli. I mi onda imamo tu otpore, ali to su otpori po principu što taj neko ko se jedva dokopao asfalta, on nije spreman da taj asfalt deli sa životinjama, jer konačno pobegao iz takve sredine, i pobega životinja, možda ga podsjećaju na korene kukinta kunte. Znači, to su sad neke lične, da kažem, uh, E, vrednostni sudovi i afiniteti pojedinih sugrađana, kojih, nažalost, mi smo u našem sobstvenom gradu, moram reći, postali manjina. E sad, to je prva stvar. Znači, nekom smeta, super. A, e, mi ne možemo u jednoj urbanoj aglomeraciji da se rugovodimo time šta kome šta smeta, jer se zna da je život u gradu, znači, tolerancija. Je li tako? Znači svako ovde mora po nešto uslovno rečeno da pregrmi što se njemu ne sviđa. Drugo, što se tiče termina lutalice, to nas jako vređa. Eto, pošto taj pas ne može da govori, ja ću sebi dati tu, da kažem, eto, privilegiju da možda govorimo o njihovo ime. Šta to znači? Prvo, to je pežorativan naziv. Drugo, Beograd od 2002. ima sistem CNR, uhvati, steriliši i vrati. Znači, ti psi pod jedan znači, znači ovo je stvarno istina, ne lutaju. Oni se svi isključivo kreću u odgovarajućem radijusu, znači ne lutaju. Drugo, pošto od 2002. od fondacije Brižit Bardo psi se sterilišu u Beogradu, sama fondacija je još tada sterilisala 900 ovaj, pasa uličnih i poverila naravno gradu Beogradu, Uh, oni imaju imena na koja se odazivaju. Znači, ne idu nigde. Znači, koje su to lutalice? Znate, kad neko kaže lutalice, onda ispada da u ovome gradu niko ništa nije radio, a radili smo krvavo, pa čak u raznim fazama i sam grad, E, na rešavanju toga pitanja. Znači, to su, po, mora da se pravi razlika da. između psa, pazite, koji živi 10 godina na ulici, koji je vakcinisan, sterilisan, obeležan, o kome brine neki čovek, po neki ima i kućicu, koji nikad nikoga ne dira, koji nigde ne ide, koji se odaziva na ime i koji čak često ima potpunu prihvatljivost od ostatka, da kažemo, koline u tom kraju, i nekog sakoga juče neki komšija Žika izbacio ili nekog koji je totalno nepoznat, znači nema ime, nije sterilisan, nije vakcinisan, nije čipovan. E kad vi onda to kažete lutalice, znači Ja onda ne znam ko su ti psi. Ali ne znam da li me razumete. Pre, pre emisije ste iznili jednu veoma zanimljivu tezu s kojom se ja inače slažem. A to je da ogroman broj e, pasad, evo sad ste rekli komšija Žika kad ga izbaci, Tako da je. taj komšija Žika uopšte nije siroma čovek, jer siromašni da, ljudi da uglavnom žele svoje koćine ljubimce da zadrže, nego taj neki bogataš koji je ovako bio malo osion i bahat, uhvati pa ga izbaci tako, napolje. Tako. Ja bih volao da to malo i ob, razložite našim Pa evo, znate, znate, kada pričamo o psima, ja sam svesna da ovo sve što pričam je čista jeres, ali bože moj, hvala vama na prilici da se išta drugačije od onog što inače nam pune glavu godinama i što non stop svi slušamo, pa na kraju, eto, počnemo da mislimo tako kako nam neko ovaj, indukuje misli. Uh, Znate šta, e, to svi kažu o jadan imao više. To nije istina, verujte. Ja gledam i ljude koji brinu o psima. Nekako, da li sa siromaštvom <laughs> ide plemenitost. <laughs> Nešto tu ima. Znate, e, ja zaista ne znam da je neko zbog nemaštine stvarno izbacio e, psa. Ali pritom godinama kao udruženje koje, mislim, ima svoju mrežu po beogradskim ulicama, stalno nalazimo fancy, pse, razumete, rasne pse i tako dalje. Izvite, molim vas, on je dao pare za njega. Ali zašto? To je bio hir, možda statusni simbol, možda dok je malo je slatko, a kad poraste, onda naravno, jel, to je obavez i tako dalje. Tako da, znači, i strašno je to što, kako da kažem, svi ovde zaboravljaju da pas na ulici je samo posledica. On nije to izabrao, on nije kriv. A što znači, da, a, znači, da spomenuli da ste tu vrstu hira, ja bih volao malo da to nešto, zašto ti boga, bogati, ajde da kažemo, koji uhvate, ja kad vidim čivavu da neko šeta, a, ovaj, već vidim da je taj neki iz dobrostojeće familije, porodice i da je, uglavnom, to je uzor, eto, da bi se pokazao da, eto, nosi negde psa i da u to neko... Ali vidite, ja se sećam jako dobro, na primjer, a, ljudi koji su došli mislim neću nikog da imenom taman posla, koji su došli iz nekih drugih sredina i onda tako povremeno eto, su mene nazvali kao da li mi kao Evropska inicijativa 17 imamo neke kuce, imamo kuca koliko volite, znači predivnih, preslatki. Znači, a ne, ono će rasnog. I onda njima lepo kažem, pa znate, rekao, da makar neko kući rekao, ima poreklo. Znate, očito da za ti rasni psi, ne kažem, u svakoj opciji, recimo, ja lično preferiram ptičare. Nekada sam imala irskog setera i setera i dan danas me šance ptičara, znači ja hemijski reagujem na njih, to je mhm. prosto moj prototip, nemam pojma, to su moji mali anđeli, moji bogovi, naravno. Ali svako ima pravo na ukus, znači ja ne govorim o tome, nego ja govorim o tome da neko uzima psa iz potpuno pogrešnog, uh, pogrešnih motiva. Znači, isto tako, mi imamo recimo problem na ulici sa vlasnicima pojedinim pasa. Znači, on voli TZV svoga psa, ali zato ne može očima da vidi nijednog drugog. Pa izvinite, mi svi koji brinemo o uličnim životinjama, upravo, zahvaljujući ljubavi prema našim psima, znači kućnim, nas je ta ljubav izvela na prve njihove uh, Eh, da kažem, rođake na ulici, koji nemaju nikoga. Znači, ja ne mogu da shvatim da si ti vlasnik psa, a onda uzmeš povoda, da skineš ta svog psa, pa tučeš ove jadne uličare, gađaš i kaže laje. Pa laje zato što si ga <coughs> prvi put kad si ga sreo, loše si postupio i on je to upamtio. Znate, psi su ko slonovi, sve pamte. Ono što je meni jako zanimljivo, vi ste ovde nama doneli potvrdu o e, prijemu, zapravo o čemu se radi, radi se o veterinarskoj ustanovi Veterine Beograd. Ja sam šokiran kad se vidio šta vam piše u računu, izlazak na teren 1000 dinara, izgubljeno vreme 1500 dinara i hvatanje psa 3000 dinara, vi za to morate se ukupno platite 5500, za ne? E sad da malo objasnite narodu, e, kakve su ovo stavke i zašto, kako može neko da nam stavi hvatanje E, odnosno izgubljeno vreme u računu. Pa da vam kažem nešto, da bi se shvatilo šta ovaj račun uh, predstavlja, to možda mora, ajde, pokušat ću, pokušat da budem ekstremno kratka. Znači, Beograd ima taj sistem 10 godina CNR, uhvati, steriliši, vrati i tako dalje. U, evo, recimo, po podacima znači, koje smo mi dobili od veterine Beograd, svega 213 pasa je bira, bir, boravilo za 2011. recimo u Ovči po broju ozlada. Znači, to je potpuno montirana priča. Znate, pas vas pogleda, fiju, Srbija se digne na nogu noge, svi medi, Smešno i bolesno. Jer incidenata svugde ima u zemlji. Mislim da ima pasa, bože moj, mislim nije to ništa. Ali niko se manijakalno i tako namerno time ne bavi. Znači, stalno se spinuju stvari i pravi histerija oko pasa. E sad, u toj nekoj situaciji, evo, ja sam došao kod vas, ali ja sam u stvari duh kao i svi drugi ljudi koji brinu o tim uličnim kucama. Zašto? Zato što od dolaska fondacije 2002. godine, znači kada je grad Beograd potpisao da ti psi mogu da budu na ulici, znači to su prvi CNR psi, znači mi živimo kao duhovi. Zašto? Zato što nam je neko TZV e, dozvolio da primenjujemo CNR koji nikada nije naravno pravno potvrđen. E sada vi zamislite kako to izgleda kada tebe neko navede da svoj jedini život, svoj jedini novac, ljubav, vreme i sve ostalo posvećuješ toj nekoj uličnoj kuci jednoj, dve, nebitno, a da ni jednog trenutka nemaš nikakva prava. Znači u svakom trenutku u zavisnosti od toga da li će komšija Žika da prođe, a juče se tu doselio, a tu kuce su te već pet godina i ljudi svi drugi su navikli, ne, na poziv jednog se od vajka da dolazilo. E sad, znači mi smo strašno izmučeni. Onda je došla ova vlast, I e, ova vlast je to i naravno sama sprovodila CNR, ne sprovodimo ga mi, ali znači grad je donao, od 2006. ga i on počeo da sprovodi. Sad je grad doneo septembra 2011. prošle godine, znači strategiju koja potvrdio legalizaciju CNR-a. Jer pazite, nije to moja želja, e, to je jedina metoda humana, istinski humana, koja kroz proces rešava problem. Sterilisan pas na ulici je nosilac rešenja zato što se neće reprodukovati. Sterilisan pas na odgovarajućoj toj lokaciji je brana od dolaska ovih drugih nepoznatih pasa koji nisu e, e vakcinisani, koji nisu sterilisani, koji će se reprodu, reprodukovati, bit će štenaca, čopora, ženki, da li me razumete? Razum. Znači vi sklanjanjem te populacije pasa koja ne dira ljude, stvari otvarate vrata Beograd, e, Beograda da se dođemo u 90. Mislim, meni je žao što je ovo kažem. Ali grad, iako je septembra, znači rekao da će i potvrdio napismano, evo, svako može da pogledi na našem blogu njihovu strategiju, oni su počeli bez najave, brutalno, netransparentno, ja ne znam ko je to odlučio, na osnovu čega, sa kojim ciljem, to se ništa ne zna, tabula raza, mi smo kukunići. I da se svi psi sklone, pasti Mislim, ajmo ovako, a umeđu vremenu, ni jedan mehanizam, znači ni jedan jedini, za suzbijanje pojave napuštanja i za kažnjavanje pravih vlasnika, znači onih koji svima nama prave problem, evo pre desetak dana, na primer, samo 100 novih štenaca je istrešeno na ulici Beograda iz beogradskih stanova. Znači, mi moramo, ja stalno to pričam, da se bavimo ljudima, a vlasnicima i tako, znači, nema ni evidencije pasa, šta da ja vama da kažem? Znači, ne, znači ništa nije urađeno sa ovo vreme, razumete? A s druge strane, ti ovo jedino što je mukom stvoreno, da li me razumete, žrtvoš ovu populaciju uluda. E sad, i u tom obračunu, razumete, u tom, znači ja prosto ne razumem, znači, te strategija nije izvor prava, da se Znate, ipak je to gradska skupština donela. I ti e, doneseš dokument da ćeš to da kao, jel, potvrdiš, konačno posle 10 godina, a onda počneš brutalno nasiljem da rušiš. I evo ovo ovde, to je samo jedan dokaz, znači šta se radi, naime, ljudi se ucenjuju emotivno, znači ljudi se ucenjuju finansijski, razumete, i još im se prete, jer pazite, Grad je organizovao, čak i ova garnitura gradska, akcije, aha, dovedite pse ispred vaše kuce, besplatna sterilizacija. Ljudi su doveli i svaka čast svakoj toj osobi. A onda su oni te iste pse čipovali na te građane, vrlo često, da oni to ni ne znaju, da bi ih preko noći, pa ste, proglasili vlasničkim. Ali to nisu vlasnički psi. Ne samo što... Čekajte, su... ko je mogo tu, tu vrstu bezobrazluka na takav način da primeni? Gradska vlast. To je zaista... vlast. Pa kako to, mislim... I onda nas još i pljačkaju takve ljude, jer kažu, molim vas, to je vlasnički pas. Evo, ja sam, na primjer, juče išla u Resnik, u, u njihovo prihvatilište. Tamo ima zatočenih e, e, e pasa na, na Euro, čipovanih znači, na Evropsku inicijativu. Znači, po zakonu o dobrobiti, oni su dužni da nas obaveste, nikada nas nisu obavestili. Po članu 65, dužni su da nam vratite pse. Ne daju. Ja a, a, vi, a vi vlasnici tako su... Ne, da, ne daju. Onda sam ja htela jednog gradskog psa juče da udomim, da ga iščupam, Jer ono je logor, ono je strašno, ja ne znam, znate šta ljudi zamišljaju, mislim da pojma nemam, svaki pas ima crnca koji ga tamo ladi, svuda laštine bre, znači i ko krompirčine. Znači, ne možeš drugo. Ako ti strpaš hiljadu pasa zajedno, pazite, da dovedu belosvetske stručnjake za ponašanje i brigu o psima. Ti imaš čoveče hiljadu pasa, a po nekim svetskim standardima, najviše jedan čovek u radno vreme može da brine o 30 pasa, da kažem ole pristojno. Koliko tamo ljudi radi, da li me razumete, obzirom na broj pasa? Ja su verovatno 150-200 dođe pasa u radno vreme e, na jednog čoveka. Znači, razumete, mislim, ovde mi, kako da objasnim, znači, to je jedna čista, šta je humano? Em ne rešavaju ništa, nego samo uništavaju zatečeno, razumete, a s druge strane, ovde H od humanosti nema. Evo, oni su sami priznali da je 256 pasa do 31. uginula da ih niko nije ubio. A Zašto? Pa to je takav koncept. Imamo znači... nekoga na vezi, a možda želi da vam postoje pitanje, uh, samo bih zamolio slušalicu da uzmete. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ove, ovaj, pozdravio bih gospođu i rekao bih da nisam čuo veće budalaštine od ovog sad što ona iznala. Pa evo, ja bih vas samo zamolio da onda drugi put se javite kada budete vi nešto pametno rekli. U svakom slučaju nećete moći tako da vređete nikoga. Точка РФ. Купуйте за попустом. relativno mlada nauka, ovaj, ali osnovni problem, mislim, pozdravio bih vašu gošću, nisam, nisam od početka na vezi, ali nešto sam ukačio i, i već godinama se trudim da ako ikako mogu pomognem ovom društvu da, da shvati problematiku. Osnovni problem e, generalno društva je gubitak svih moralnih vrednosti, e, nevaspitanja samih ljudi ovaj, i opet negde kad kad se priča o psima pozivamo se na humanost. Nema veze humanost uh, u odnosu na pse ako, ako humani prema samim ljudima nismo što je sama osnova. Uh, opet, uh, prosto, prosto toliko bih imao da vam kažem, a, a, a želim da, da za što kraće vreme takse te basnoslovne za 30.000 po psu gde, gde dozvola za, za, za držanje pištolja košta hiljadu i po i u svakom slučaju sigurno će neko imati više šanse da štete pištoljem nanese ovaj, pištoljem za razliku od nekog ko drži psa eto iz ljubavi. A, sa druge strane je takođe jako bitno a, upoznavanje samih vlasnika sa prirodom pasa i ponašanjem psima a, a, suviše, suviše se na to gleda i, idilično i onako kako se to u filmu filmovima prikazuje, nažalost, u pojedinim edukativnim emisijama koje veze nemaju sa, sa realnom mhm. e, situacijom. Mm -hmm. E, to sam želao posebno o tome malo da popričamo, mm, jer to, to, a, ako vam nije problem, evo da tu nekako zastanemo, zaista imamo, ne moram sad vas da pitam, jednu poplavu nekakvih raznih nevladinih organizacija. Tako je A, a evo, to ćemo naravno i sa, našo, sa našom gošćom pre svega ovaj, da, da, da popričamo, a i vi volo bi da, da to čujete. Jo, poplavu, zaista, neverovatno. To su sad stalno neke nevladine organizacije, navodno bave se sačtom životinja, ne znam čime, ali nekako mi se čini, boga mi, kad se malo zagrebe po površini, da su to uglavnom organizacije koje a evo ja ću suditi to da kažem, malo više peru novac. Ovaj, no, to je. Sad, volio bih jedan vaš komentar, da li to zaista, koliko ima, aj kažemo, te humanosti kod njih i koliko se ne zaista bave zašto životinja, koliko je ipak motiv ova druga stvar, finansijski aspekt? Pa znate kako, ovo je zemlja Srbija i svega ima, kao i svim drugim sektorima. Znate, uh, Uh, da li neko pere novac i šta znam, ja to zaista ne znam, mi nemamo vremena da se bavimo tim stvarima, mi se zaista u ovako teškoj situaciji i obhrvani smo brojem pasa, znači bavimo se samo sa njima. Ali činjenica jeste, znate da Uh, tu postoje zablude, znate, tako ovi neki novi humani ljudi, pa dođu, kažu, jao što svi niste zajedno, kao, znači, ti kažem, pa kako da budemo zajedno kad nam nije isti cilj? Znate, recimo inicijativa postoji devet godina i stvarno gine na ulicama ne mediji ne interesuje, razumete? Mi nismo došli tu da, nije mi zamena za života da pravim karijeru. A onda, nažalost, konstatujete da kod velikog broja ljudi u stvari je to uhlebljenje, znači njihovo lično, I naravno, verovatno neki kompleksi u smislu karijere. Razumete? I još imate jednu stvar, da svi oni koji jako puno rade živo, sa životinjama, faktički nemaju vremena za marketing i za sve to. Znači, i čim je neko uh, samo se bavi marketingom, treba ga pitati, izvini, ili imaš jednu životinju o kojoj vodiš računa? E sad, što se tiče ovog što je gospodin pričao malo pre, znate, to stvarno jeste istina. Znači, treba uvesti kursić kao što vi imate u zapadnim zemljama, nije bitno, jedno popodne, da kada Žika uzme kucu, da objasni šta je kuca. Znači, e, vlasnici uzmu psa, novopečeni, oni uopšte ne znaju elementarna pravila ponašanja psa i psihologije, ne razumeju njihov jezik. I otuda, razumete nastoju kursnosti, hoću da kažem, mi smo u 2012. Zaista, 12. zaista nema ničeg. Zaista. Pričam o sistemu. Pa ajde ljudi moji, doneli smo zakon o dobrobiti životinja. Doneli smo zakon o zabrani diskriminacije. Razumete, masu zakona drugih koji su fakat neke nove vrednosti unele. Pa zašto smo to doneli, a ovamo sprovodimo ovo što sprovodimo i ponašamo se kako se ponašamo. Dajte da napravimo sistem, mi recimo što se tiče Evropske inicijative 17, ja stvarno otvoreno to kažem. Znači mi zaista smo njima, nikad nismo rekli to što radite nevalja. Rekli smo nevalja, ali evo zašto nevalja? Evo šta treba? Recimo mi smo kad ikad gradu sugerisali, znate ima tu jedan problem, to je kinofobija. To je fobija kao i svaka druga. Znači prosto iracionalan strah od pa. Ja to razumem ali ti ljudima treba pomoći. Mi smo recimo u par dopisa zamolili grad zašto? Pa Beograd bi bre iskoračio po nečem lepom, a ne po ovom užasu trpanja pasaka u konzervi u, u azirima da će skončati e, znači jedno savetovalište. Razumete? Znači, da me razumete, ima hiljadu načina da se svakom čoveku koji ima problem sa psom e, pomogne. Ima hiljadu načina da se sistem, ali Jednostavno niko neće da grebe, to je jedan težak, mukotrpan posao koji ne može da se prikaže u medijima, recimo posao i rad na evidenciji, recimo Beograd nema evidenciju, Koliko otprilike ima sada, aj što, što vi ne volite tu kategoriju pasa lutalica, ali... Ne, a... ne, pa recite uličnih, mislim, da, zašto lutalica, da. mislim. Koliko ima otprilike po nekim... Eh, pa procena... ja vam kažem, znači, mi to ne znamo, pazite jednu stvar, to su ozbiljne metodologije u sve, mislim, cijela ova priča kod nas je na jednom vrlo niskom nivou šta Žika misli, šta je Žika rekao i ta neki lični, znate, postoje u svetu ozbiljne, evo, ako je ovaj gospodin mhm. sluša mm -hmm. i drugi, postoje, mislim, metodologija, recimo, vrlo ozbiljne, za branje pasa, za određivanje agresivnosti pasa. Ko ovde određuje koji je pas agresivan? Šinter? Ili komšija koji je slago da ga je diruje, ne može da ga vidi. Mislim, da prosto priča na jako niskom nivou, ja ne znam da li vi mene Potpuno. uopšte shvatate. I onda smo sad mi tu, evo i mene će da napadaju, ja uošte mene to ne iznenađuje. Mislim, ja na primjer mogu da, da kažem, Uh, znači, jedino ono što malo pre rekla, znači, mi smo kontaktirali, znači, pre par meseci sa profesorkom, ovaj, ona predaje, znači, zoohijenom na veterinarskom fakultetu u Beogradu i žena je rekla da ih je tad bilo od 4800 do 5200. Znači, znači, to je bilo za 2010. Grad je izašao sa cifrom od 10-15 hiljada. Oni znaju zašto. Prvo, ne, nema ih. Evo, ako su sad već oteli od nas oko 2000 pasa. Pa, grad, grad je polupus, pa izvinite, da ima 10.000 pasa, e, to se ne bi osetilo, je li tako? Mislim, <laughs> vizualno, znači, i tako dalje. Znači, znam kako, ja mogu pošteno da kažem, znači, ovde je strašno, e, ovo je strašna zemlja, strašno zaostala, e, nema ničeg, sve marketing, sve neka priča bez pokrića, neki ozbiljan temeljit rad, redko naletite na ljude, uključujući i neke organizacije koje u zamenu za rad, to je samo računa 20 sati i onda sami sebe reklamiraju. Znate, to jedna, e, znate kako, Onda tele, mi želimo, onda tele životinju krezmi. A, a, e, a, e, da vam kažem, mi želimo, ako je to loše, evo super, neka me napadnu svi koji me slušaju. Znači, ja, mi želimo i mi imamo pravo Znači da živimo u uređenoj zemlji. Znači uređenoj zemlji u kojoj će se znati prava i obaveze svih. U zemlji u kojoj će apsolutno se naći simbioza između ljudi, dece i životinja. I sad gospodin onaj pre što se priča o deci. A izvinite molim vas, gde su deca? Ljudi koji vole životinje. Njima nikad njih niko ne spominje. Pa znači šta? Ova čiji se roditelji plaše i osjećaju svoje... Šta je sa drugom decom? Znači, ja sam juče bila u Resniku, devojčica od 13 godina se zacenila. Ja imam sinove odrasle ja bih stano napravila problem da meni neko napravi, razumete, mom detetu iz čiste mire i tako. Znači, mi u toj deci koja plaču, koja vole životinje, koja šokove, ili da ne govorimo o radu šintera, da raskrvare psa vuku pred decom, usred škole. Pa kakvu to poruku šale, e, šalje deci? Onoj koja vole, oni doživaju do Će, odakle će ta brutalnost prema, prema životinjama koje se ovde ispoljavale, Videli smo, do duše, mislim da je ono bio malo više marketing i da je to možda čak nekoj namenu radio za, ke, za tu kerušu Milu. Pa dobro, pustite Milu da Ali... vam kaže. Mila, vidite jednu stvar, Mila da ju je neko ubio, ne bi ugledala svetlost dana. Ali što su isekli noge... Mislim, razumete, znači to je sve jedna, jedna, jedna lakardija. Mislim, meni je muka od toga. Ajde da pričamo o pravim problemima. Mm -hmm. Molim vas, neko, recimo, trovanje u Beogradu. Pa to je više strašno. To je više strašno. Ko su ti pacijenti koji mogu sebi da dozvole? Molim vas, to nije samo krivično delo ubijanja psa. To je znači izazivanje opšte opasnosti. Evo ima na našem blogu. Znači to je, ja ne znam, zakon o hemike. Znači vi ne možete da shvatite to je maltene, mada to tako ne treba, ja nisam mhm. pravni nepismena. Čak i 15 godina. Ništa. Ništa. Znači, ovde bukvalno ljudi koji stvarno nisu za život u zajednici. A ko su ti što bacujete otrove? Tako? Pa to su građani. Građani. Građani. Evo, i sad znate kako, i to se pogoršalo od kako je grad krenuo ovu hajku. To se pogoršalo. Jer znate kako, vidite, ja to pouzdano mogu da tvrdim. Znači, od onoga trenutka, Znači, čim izađe neki negativan prilog negde, a da obog imamo ih non stop, odmah neko nekog psa negde ubija. Aha, kao, on će da se Mislim, to, taj svet primitivan, on u tome vidi legitimitet za takvu svoju član 269 i tako dalje. Ali problem u tome što policija jednostavno neće time da se bavi. I sad, što je najgore, to moram da vam kažem, što se tiče Beograda, Beograd kaska za Srbijom. To je neverovatno. Znači, prvo, srpski gradovi su doneli program po članu 54 i uveli u taj program ovaj sistem CNR. Znači, Irig, Novi Sad, Niš, nije bitno, znači 11-12 gradova, koji ga uopšte nemaju. A Beograd koji ima CNR 10 godina, bez programa brutalno ga ruši, maltretirajući građane, varajući, pljačkajući i tako dalje. Znači, tu nešto, e, kako ih reka, nije u redu. S druge strane, e, u provinciji osuđeni su i za trovanje, evo baš je neki dan bilo, i za trovanje, po neki Belgradu Nik. ni jedan nije osuđen za trovanje. I da se vratim sad i na tu milu. Ah, digla se Srbija na noge zbog mile. To je zaista strašno. Ali znate kako? Mene kao roditelja, moja deca su odrasla. Znači, ali ja se ježim da takvi ljudi znači, žive među nama i našom decom. O tome niko neće da priča. A psihijatrija je kad ikad stavila znak jednakosti, razumete, između nasilja prema životinjama i nasilja prema, prema ljudima. Tu te crvene linije, mislim, bezmalo da nema. I sad pazite, mi smo uvijek imali problem trovanja, a posljednje vreme za to čemu se radi, to više nije 2-3, Eno, Karaburma, sve zajedno 38, Miljakovac 15, pazite, i vlasničkih životinja. Eno, Petlovo 10, pa, pa čekajte, koji su to pacijenti, molim vas lepo. Da ne govorimo o ekologiji, o trovanju. Recimo, kreozan je zabranjen. Zašto? Zato što je 2003. to je pesticid, mislim, obojeni, koji je u Španiji, recimo, zabranjen pre 40 godina. Kod nas ga jesu zabranili, ali niko nije izvršio konfiskaciju. A možda se i prodaje ispod žita, ja to ne znam i stvarno time ne bavim. I sad pazite, zašto je zabranjen? Zato što je a, duge karence i visoko toksičan. I neko Znači, e, e, razumete, sipa to po Beogradu, pa čekajte, truješ parkove, truješ prirodu, truješ ptice, Razumete, sutra dete, evo sad sam pročitala, ne znam, neki dan je bilo u novinama da si dete otrovalo nekog otrova namenjenog psi, ne znam da li Bugarska ili Rumunija. Pa mislim... E, evo, kratko imaš malo vremena, imamo nekog na vezi. Dobar dan. Dobar dan, Bado, da, da ja moram da razgovaram s gospođom Danicom. Izvolite, ali molim vas kratko, nemamo puno vremena, imamo bukvalno 2-3 minuta još. Joj, pa dajte mi ti 2-3 minuta. pa postavite pitanje, molim vas. Gospođa Danice? Uh mhm, -huh, izvolite. Gospođa Danice? Da, tu sam. Dobar dan, predseda. Izvolite. A, predseda, dobar dan. Moje su kuce odnete, pre dve nedelje jedan, posle nedelju dana drugi. Zvala sam onog e, Šintera Dragana. Eh, oni uživaju tamo u Resniku, da imaju da boksove, jedan do dva su u boksu, imaju kućicu, toplo im je, imaju dvorište, hrane ih salamom, jer ko salamu, ko salamu nemaju ni ljudi. Dobro, ajde Perside, da ne gubimo vreme, bila sam juče u Resniku. Pitanje, kažite. Bila sam u Resniku, to su priče za budala, ajmo dalje. Joj, pa ja toliko bolim, toliko patim, toliko plačem za, za onim što mi je sve davalo snage da, da opstanem u ovoj situaciji. pa nisu nalazim. valjda šicu odneli? Bolim? Nisu valjda i šicu odneli? Pa odneli su mi oba dve kuce. Pa čekajte, to su šica i mama njegova. Ne, ne, ne, ne. A vi ste Persida i sa Zemun polja, niste ova sa, da, da, kociva, dobro. Odneti su, evo ovako, To je insistirao komšija koji je kupio pre pet meseci stan ispod mene. No dobro, nema on veze, rođen, grad kupi sve, Persida. On je rođen pa između Zadra i Šibenika. E sad ovako, ja bih vas samo zamolio, ne možemo da idemo totalno, ali evo, verovatno znate da, slučaj, da, da. prijavljivala da. mi je gospođa, pa evo, ako želite da prokomentarišete. Pa ne, to je ta, vidite, to je to o čemu ja pričam, diskriminacija. Znate, nekada e, nijedan zakon nije postao, ništa što tiče životinja ni nas. I moram da kažem, sve prethodne garniture su htele da razgovaraju i uvažavali su nas i naš trud. Danas kada imamo sve, znači sve zakone koji štite nas, pa konično i zakon o zabranju diskriminacije, gospoda nas ne uvažava, mi smo tek sada postali duhovi. Znači, vi vodite računa ono što sam malo pre rekla o nekoj kuci, pet godina tu žive, znači nema nikakvog problema. Doseli se komšije žika, a on neće da vidi psa, zaveš i dolaze kupe. Čekaj vre, Mislim, znate, u jednoj zgradi od 90, od 100% stanova, jedan je takav. Čekajte, a gde su svi drugi? Razumete, znači, ako pasne, e, hoću da kažem sledeće. Znači, mada ovo nije tema, ili oni kupe sve, ali problem je u toj diskriminaciji. Znači, e, jedno vreme, od 2005. do 2008 Eh, Evropska inicijativa 17 je sarađivala sa veterinarskom stanicom Beograd. Znači, gro tih prijava, iako to ne bila nikakva zakonska obaveza, je nama prosleđivan. I pazite, oni zovu 20 kerova, će mi zujedu u nuci i ostalo, mi odemo dva psa ležemo šerepićem. Znači, to su ljudi, 90 kusur posto tih prijava nisu osnovane. Lažne su. I još ću jednu stvar da vam kažem. Mi smo predložili gradskoj skupštini grada Beograda da, pošto grad ima be, e, pravo po zakonu o prekršajima, da uvede nov prekršaj, a to bi bio prekršaj neosnovano prijavljivanje. Razumete? Nisu hteli. Zašto? Jer verovali ili ne, sistem je takav da ako neko odluči vas da maltretira narednih 15 godina – recimo tako što će da vas prijavljuje, na primjer vi ste vlasnik psa i nije bitno, on će 15 godina da vas prijavljuje neosnovnoj inspekciji i svaki put 15 godina ta inspekcija morati da izađe, razumete, nema sankcije. I mi smo predložili da za svako to neosnovano, jer pa zako, ne, to nisu posvojili. A što ne bi, hoću da kažem, ovde kao da neko ko prima platu, e, prosto pravi obstrukciju nekom ukupnom društvenom civilizacijskom napretku, jer to nekom iz nekih ili jednostavno neće da se bavi, ne kažem čak ni, ni, ni, ni, ni da ne odgovara. Ima Razumete? ovako jedno pitanje preko SMS-a kad nekoliko kerova napadne dete, ne moraju da ga ujedu, da li je dete zna da oni laju samo da bi se igrali ili može dete da se istrumira? Imate ovako... Pa normalno, ali treba roditelji decu da vas pitavaju. Meni stalno kažu napao me. Ja pitam kako? Pa kaže zalajao. Ja kažem, alo ljudi, Setite se svih starih izreka na kojima smo svi e, ponikli. Da je pas ljubomoran, ljubomoran ko pas, znači baci kos među pse, tačno. Svađuju se ko psi, tačno. Pas koji laje ne ujeda. Kraj! Znači, jedini vid komunikacije psa sa okolinom je lajanje. Ali ljudima ovde se indukuje strah u kosti. Znači, ja se slažem. Ali roditelji treba tu decu da vaspitavaju. Da kažu gledaj kucu, a ne uzmi pojedi, ako ne pojedeš ugrišćete. Mislim, e, e, e, kako da, ja to razumem. Ali jednostavno treba deci objasniti. Evo konečno ja sam majka dva sina, molim vas. Znači, zašto moja deca nikad u životu nisu imala problem? I brojna druga, ali za tu decu koja se vole s tim životinjama i sve živo dele. Nema mesta u srpskim novinama, nema mesta na televiziji, o tome se ne govori, samo se govori o ovome, kao i ova pitanja, meni uopšte to ne čudi, mislim. Što znači da otprilike neka možda i manjina i ako ih ima 2% recimo pasa, a ajde se ne lažemo, postoji taj problem besnila često kod koji se javlja ovde... Nema, Besmilovo u Beograda od 45, da, ma, da, ne. ali, ovaj, to je isto priča za e, sebe. E, to sam teo da vas pitan, da li to nekada se namerno pumpa u medijima ta priča o Besnilu? Ma molim vas, ili... prethodnih godina ne namerno, to je bilo uvek poziv za likvidaciju i za uzimanje para, ranije, ne govorim sada. Mm -hmm. Znate, proglasne besinovi su se čak šalili, šta? Lija išla, znate ono, do Zemuna da nabavi gardišku za novu godinu, mislim, smešno. Znači, Beograd nema od, evo, to u ostalom nije moja branša, ja poštujem svačiju, od ne znam, 40 i neke godine Beogradu uopšte nema besnilo. A kad vratite unazad, uvek se proglašavalo, zašto? Prvo da bude to razlog, naravno, da se pobiju psi, Jer znate, ovdje imamo problem što uvijek neko stvori takav je ambijent koji u stvari njemu odgovara, pa eto mi ne bismo, ali bože moj, prinuđeni smo. I naravno da se uzmu pare na vakcinama, pre. Znači, govorimo o periodu pre. Znači, to je prema tome smešno. Mislim, u ostalom, koliko je Evropska unija para dala, sad ajde da ne kažem, 197 miliona ili milijardi evra da se e, zaista izvrši, da kažem, e, to bacanje iz vazduha, ta, nije bitno da vas ne deli sa tim, da više bez, kako veterina, e, svaki čas, razumete, pro, proglašava neko besnilo. Pa I moram mislim. bukvalno da sam kraj, a to je, doduše, nije direktno vezano za mislim, vaše... Mislim, po Srbiji, ne po Beogradu. Za vaše udruženje, ali postoji problem ljudi u Beogradu, to je, recimo, kad imaju svoje kućne ljubimce, e, nebitno pas, mačka i tako dalje, kad ugine, Nema gde da ga sahrane. Tako je. To je tako zaista je. nešto što je neverovatno. Idu ko hajduci tamo ispod Kalemegdana negde kopaju. Tako da. je, tako da je. Da li, da li postoji mogućnost i gde bi moglo se napraviti, što se kaže, za ljude koji vole svoje životinje, da ih negde na dostojan način sahrane, da ima neku grob, groblje kućnih ljubimaca? Pa evo da vam kažem, pa ne, a to, treba, to je pitanje za nadležne, nije za mene. Mislim, znate šta, to je jedna tema, evo koliko mi postojimo, od kako mi postojimo, to je evo, mislim, već e, 9 godina, E, to je malo, malo, pa svaka vlast gradska je pričala o groblju za kućne ljubimce. Ali ga ne napraviše. A pravo da vam kažem sa cenovnikom Beverly Hills koji sada ima veterina Beograd, mislim, ne znam ko bi mogu sebi to da priušti. Ja sam moje pse, mislim, nemam pun stan pasa, četiri sam sad uzela sa ulice, autentična, da i zbog ove situacije, dva su moja, ali isto ulična, mislim, poreklo mi nije ni bitno. Ali moji psi, Moje dve velike ljubavi, Mekica i Liza, više nisu sa mnom. I ja ih nisam imala gde. I to je strašno. Ja sam čak lično, pošto imam kontakta s nekim, da kažem, ajde, umetnicima i tako dalje, tražila keramičare da mi ustupe pecak, <laughs> razumete da makar urnicu imam. Nema. Ja sam na kraju na jednom posadu od naših mini azila jednog, eh, ali to je strašno. I to, znate, nažalost, sve je samo marketing. Mi ćemo ovo, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Ali ja vam kažem, znači, i samo ako mi dozvolite još to da mhm. kažem, po nekom našem mišljenju skromnom, da li smo mi u pravu, ja ne znam. Znate kako, ali mi se krećemo po ulicama ovoga grada. Mi, mislim, svugde smo. Nema opštine gde mi malte ne nemamo naših pasa i kontakt sa ljudima. E sad, u čitavoj toj priči, ja stičem utisak ovakav da je jedno 12% strašno. To mrzi patološki, tuče ih, proganja, truje, znači to je strašno, 12%. I onda se dešava to, i znate po čemu ja to sudim? Ja gledam recimo zgradu. Kro ljudi ono, malte ne ih ne zanima. E, ali jedan. Znači, ja nikad nisam videla zgradu da bi od, ne znam, 50 stanova bilo 30, ovo što ste videli. Ne, to je jedan dvoje. Ali oni animiraju druge, oni, razumete, rešavaju, nazovi svoj problem što hoće da ih se reše. Evo, probi su malo i termi, ja ću pročitati samo poruku veliku koja je stigla, veoma je drago što se napokon pokrenula priča o ovako jako važnoj temi. Živim u naselju u gradskom delu opštine Voždovac u stambenoj zgradi sa više od 10 stanova na prvom spratu. Naselje nam je prepuno životinja, dominiraju nevlasnički psi, komšije sa viših spratova, konstantno mame ih hranom i pažnjom te pse koji nisu udomljeni u svojim stanovima nemaju čak ni kornjaču, a ja uredno gazim ono što ostaje za tih pasa, dočekujem ispred zgrade porodicu i prijatelje koji se istih plaše, a neretko izlazeći iz stana zgazim u mraku neko kuće koje mi zaspi na otiraču. Svaka čast gošći, podržavam ideju da se grad aktivira oko toga, ali se plašim da iza briga životinja nema malo pomodarstva, a to svakako ne rešava problem. Pozdrav, bezimeni voždovac poslao je ovakvu poruku. Ne, ali sramota o pomodarstvu, mislim, znate šta, to prosto je ovde bre iskorena mašta u ljudima u Srbiji. Mislim, u čemu je problem? Mislim, u čemu je problem da ako ti zaista izneseš objektivne probleme i prip... To je moj život, kako pomodarstvo. Nek dođe gospodin da se upozna sa mnom, nek me špionira, mislim. Znate, ružno je, kako da vam objasnim? Evo, meni je samo drago što ste vi izazvali prilično ovde, uh, pošto ja bih zamolio, naravno, slušalcu budući na moj privatni telefon, da ne šalju poruke, te poruke nikada neću pročitati. Uh, izazvali ste dosta ovako pažnje, ja se namjeno želo ovome da popričamo, jer ja znam da ima ogroman broj ljudi koji razmišljaju na isti način kao vi. I ti ljudi ne smiju da se zanemare u ovom društvu, ti ljudi moraju da dobiju svoj prostor da kažu nešto. Kao što ima ogroman broj ljudi koji možda vas ne mogu da shvate, ali jednostavno ovo je E, nije samo problem, ovo je tema koja postoji u društvu i mora o njoj da se razgovara. I vama hvala na hrabrosti što ste došli da lako to iznesete, bez obzira što možda i rizikujete da vas e, verbalno napadaju i kako god, ali imate svoj stav i svaka čast ja cenim ljude koji za nešto se zalažu u životu. Hvala i vama što ste nam pružili priliku, jer ja kažem i ponavljam i s time ću da završim, mi smo diskriminisani. Naš glas i meni dođe da pitam gospodina gradonačelnika, da li je on gradonačelnik e, e, svih e, Beograđana ili samo pojedinih, pošto je nas pregazio. Da li me razumete? Eto, Hvala toliko. vam. Bilo